nenaudėliai. Gaidelis tarė višteliai. Dabar pats riešutavimo metas. Eime ant kalniuko ir vieną kartą prisivalgykim riešutų, kol voverėjų dar nenurinko. Gerai sakai, sutiko vištelė. Eime, kad pariešutausim, tai pariešutausim. Kaip tarė, taip ir padarė. Nuėjo abu ant kalniuko, o kad pasitaikė graži diena – tai užsibuvo ten lygi pat vakaro. Nežinau, ar jie tiek daug prisivalgė, ar toks išdidumas užėjo, žodžiu, nepanoro pėsti namo grįžti. Ir gaidelis turėjo iš riešo tokia valų vežimaitį padaryti. Kai vežimaitis jau buvo gatavas, vištelė įsėdo ir sako gaideliui, o dabar įsikinkyk ir vešk. To dar betrūko, atsakė gaidelis. Verčiau jau pėšęs namo eisiu, negu leisiuos įkinkomas. Ne, taip nebuvo dėrėta. Vežėjų mielai pabūčiau ir ant pasostės pasėdėčiau, bet pačiam traukti, ne, šito nesulauksi. Taip jiems besiginčijant, kur buvusi, kur nebuvusi, atkvarksi antis. Ak, jūs vagišiai, kas jums leido šeimininkauti po mano riešutyną, palaukit, aš jums parodysiu. Ir pražiojusi snapą, puolė gaidelį. Bet gaidelis irgi nepėšęs, narsiai šoko piestų ir taip užrėžė jai pentinu, jog antis ėmė maldauti pasigailėjimo. Ir už bausmę nuolankiai sutiko įsikinkyti į vežimaitį. Gaidelis atsisėdo ant pasostės už vežėją ir gena antį. Na, antie, lėk kiek tik kojos neša. Kiek pavažiavę, sutiko du peščiokus – smeigtuką ir adatą. Stok, stok, sušuko keleiviai ir padėjavo, kad naktis jau ant nosies, greit būsė tamsu kaip maišė ir jie negalėsė nei žingsnio žengti, o dar šitokia purvynė ant kelio. Ar negalėtų jie galiuką pavažiuoti, mat buvę siuvėjų užeigoje prie miesto vartų ir mažumėlę užsisėdėję – prie alaus kaušo. Matydamas, kad abu keleiviai liesučiai ir neužims daug vietos, gaidelis priemė abu į vežimaitį. Tik turėjo jie prižadėti, kad nei jam, nei višteliai kojų nenumindys. Važiavo, važiavo ir vėlai vakare privažiavo smuklę. O kad nenorėjo naktį toliau belstis, be to ir antis jau vos ant kojų laikėsi ir virtavo į šalis, tai nusprendė prašytis nakvynės. Iš pradžių šeimininkas visaip atsikalbinėjo, sakėsi neturys vietos, o iš tikrųjų greičiausiai nenorėjo jų įsileisti, pamatęs, kas per ponybę čia atvažiavo. Bet kai jie taip gražiai prašėsi, pažadėjo atiduoti kiaušinį, kurį vištelė buvo padėjusi kelionėje, palikti ir antį, kuri kasdien po kiaušinį dedanti, tai galų gale sutiko priimti. Nakvinininkai užsisakė šaunę vakarienę ir gėrė ūžė. Brėkštant rytoj, kai visi dar miegojo, gaidelis pažadino vištelę, susirado kiaušinį, prarakė ir abu draugė jį išgėrė, o kevalus sumetė į krosnį. Paskui priejo prie adatos, kuri dar miegojo, paėmė už ausiukės ir įsmeigė į šeimininko krėslą. Smeigtuką įbedė į rankšluostį, o patys, lik niekur nieko, išplasnojo iš smuklės ir nurūko savais keliais. Antis, mėgstanti miegoti po atvirų dangum, nakvojo kieme. Pajutusi juos sprunkant, pašoko iš miegų, susirado upelį ir nuplaukė savo, o plaukė į greičiau nei vežimaitį traukė. Netrukus išsirito iš patalo šeimininkas. Nusiprausė, pasėmė rankšluosti, nusišluostis burną, o smeigtukas tik drykst ir išvarė jam raudoną rėžį nuo ausies ligausies. Paskui nuėjo į virtuvę užsidegti pypkės, bet vos žengė artin prie krosnės, kiaušinio kevalai tik žir, žir ir pažiro jame akis. Na ir nesiseka man šį rytą tarė ir nepatenkintas – klestelėjo į savo krėslą. Bet tuoj pat pašoko kaip įgeltas ir sušuko, ai, ai, nesadata dar skaudžiau ir nei galvą įdūrė. Dabar jis ne jokais supyko ir pagalvojo, ar tik nebus čia tų vakarykščių naktibaldų darbas. Bet kai nuėjo jų ieškoti, žiūri, jų ir pėdos ataušusios. Ir tada Jis davė savo žodį, daugiau niekada neįsileisti į namus tokių nenaudėlių, kurie daug ryja, už nieką nemoka ir užuot atsidėkoja, dar šunybės krečia.